Namnet Karl har alltid klingat som mitt ideal Ja, min hyllning alltid bringat den tolfte kung Karl Tänk när könig Marks Aurora försökte sig på Honom till sin älskling Kora, då sjöng hon säkert så Kalle, Kalle, Assessor, Sveriges största Kalle Heja bara och gå på för din fot vi falle Kalle, Kalle, tack för allt vad du gjort för mig Kalle i det falle och vad jag beundrar dig På en bänk där satt vid Haga en ung börvid Armarna de slöt så svaga omkring en flotthet. Han i hennes öra drilla kärlekens röst. Hon satt bara tyst och stilla och var så vid hans bröst. Kalle, Kalle, Asse så, varje första Kalle Heja bara och gå på, för din fot vi faller Kalle, Kalle, tack för allt vad du gjort för mig Kalle i det falle och vad jag beundrar dig Tänker min värdinna hade en liten baby och när hon gick bort hon lade den lilla i mitt knä Jag en vagn som måste sjunga att lindra dess gråt men han skrek och ville gunga och bar sig illa åt. Kalle, Kalle, Asse så, farbrors egen Kalle. Heja bara och gå på, för din fot vi faller. Kalle, Kalle, tack för allt vad du gjort på mig. För Kalle i det fallet, vad jag beundrar dig.